ndibaza irisango abeshi mu bamuririndira igishika kugira ngo mutubwire amakuru mutamenye nkabibutsa ko ni kwa kundi nyene abamamagara muri kino kiganiro nuko mushikiriza ivyumviro vyanyu canke inkuru zanyu mu rupfasoni atagutyoza uyu canke uriya mukavuga ibintu uko biba vyagenze abakoresha muhora wa Econet sangwa ikaze kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa mirongo ubusa kabiri Mm, ariko hari ufosanyi segwiteri kirakora murashobora guhamagara kuri izo wabwiye mu wa mbere ngo yamaze gushika ku murongo aro aha twakire umunywanyi ari ku murongo aro mm, ndagwaye mwiriwe umeze neza mutama Eh karibu kuri radio isanganiro mugire ico mushikirije. Eh muri bande mutwakuye? Eh bucumi nde? Bucumi karabari. Eh ni sawa bucumi. murabera umutima none bucuti byatanguye kuva ryari kugira ibiciro bishike kuri urwo rugero hmm. ndagushimire cyane kuri amakuru duhaye ngayo mabaye Aro King. Mm. E, eh, Nenda kubajije ikibazo yuko amafaranga ah, babatoza yuko muba mwazumvikanye mu nama. Webwe urumva nukubera abana bagiye gukora ikibazo bavangwe ntibakora ikibazo amahera adatanzwe ni urumva hariho abato baheba kukubera abamayiratayo dufise turi mu bukene ntangere mm, kugira bayatoze none ntimwabanje kuvyumvikana ko muri irya nama y'abavyeyi irya ihuriza abana abavyeyi barereye ku ishuri ico nico twashaguzikiriza nta bindi na cyagukoze mhm murakoze cyane nawe ndagushimire aha kumurengira ngo ibijanye no gutoza amafaranga yo kwishura umushikiranganje yarabihagaritse ariko ngira ngo ntavyonzi ahubwo buri muto muratwibuka muza murahasimbira kugira ngo tubature n'ibindi byiyumviro bidasanzwe kazi rero tubwire ngira ngo simave ndakwinjirira kumbure utuzaniye andi makuru mashasha yo ngaho mu kayogoro egome rero icyumviro ngirashikirize ego fiso yewe mpagaze ku cyiyumviro cy'ujya mushikiranganji atejwe eh, yashikirije kijya kibazo cy'ibitungwa bishobora kurira mu yashikirije yego turi kumwe kabisa bandanye ubu harimo abantu usanga bishimikiza uburyo kanaka bafise ugasanga ibitungwa byabo mhm. turi kumwe eh, turi kumwe nyarutsa ushikiriza icyumviro cyawe uvuge tukumve eh, ni ukuvuga ko rero jewe eh, ndakumva afise we vuga biboneka ko Fiston kumvikana yerekana avuga ibijyanye n'ibyo kororera mu mpongore avuga abantu bamwe bamwe mugabo byamunaniye yaguma avuga ko tutari ko turumvikana ariko yaza gusubira guhamagara Umba jewe n'umuntu twaburanye itongo Mhm Ubu umwana wo kumugore mukuru wa papa Mhm Ayo aravuga nyine kweri ko dana haturira uruyiwe ngo kwinjitane nje mu mpimba mm aho nakorobeje barabinde barandenganura mhm amanyanja kwitwara muri sentare mhm amajeni mwene wacu ndamutsinda ndavuga ati iryo tongo ryawe mvukamo uramuha mugabure mu nganye n'iri nawe mugabure mu nganye mm. amarira burya sentare yatugaburiye muga yibanza ari toya ryo ku mugore mutoya mvukako mm. we ku mugore mukuru bavuga ko bazoba tukanganye gushika n'ubu rero ntarampa mm. ariko abonye tugabuye yashashe akanura atwaye aragurisha araheza mm-hmm. Nubu rero jewe ndabona yuko mutanteri w'ikiganda na mutanteri w'umurambe bashobora kuvugana kugira ngo icyo kiraro gikogwe. Mm. Allo? Eh bandanya ubushikiriza icyumviro. Eh twebwe abene gihugu turakise kuba twoshiramo amaboko tugasiha amagara myiza tukagerageza tugasiha amabuye kugira ngo ico gitaruva kikakorwa mm-hmm. kuko ni ikintu cy'imigenderanire no mm-hmm. caradufasha mu gihe gitari babomoka. Mhm. Hello? Eh, eh none abajeje intwaro muwabwiye ibijanye winda kumva vesa. Uri kuranyumva? Eh ndiko ndakumva. Eh, ikindi kigira kabiri ni ikibazo kijyanye n'umwarimu we bayigisha ngaha kuri ekopo mubira mm-hmm. uwo mwarimu ku ishuri ntatonda aravuga kumara nk'indwi zibiri ataje ku ishuri ariko tukaba tuzi ko leta ishobora kumuha imuhega umushahara mm, ariko hari igihe uca usanga ari nko mu karuhuko beza eh, ni ukuvuga twarabivuze muri deseye ariko nta nyishyu baradutorera nziza none ntimusanga uwo mwarimu aba nko mu gihe cy'akaruhuko kiwe bimwe bita nka mwebwe by'ukuri turabamenyesha amakuru ko mushobora kuba muzi mukahasimbira mukabikurikirana mm. namwe mukishikira aho kuko anatanda muvuga yuko umuntu ashobora kwitangira inkuru yitohoreje mm. ah ndi buto itoma rero ndi ku mutembo wa kirungu muri commune nyabitsinda eh toma ni sawa ngaye nyabitsinda na mahoro brem ashuzi ah, wewe n'umugabo araho wo mu kigoma goma ko namye ndabiyumvira no munsi kuza kwakura eh je Eh, hari undi mugabo witwa Samuel ataherutse eh. kunyakura aba mu kigoma goma mwe na Toma ndazi ko muri abajama banje Yasha yego je nagomba kuvuga ibintu kuntu bizimvye none sinzi je sindi hafi radio none mu none mubona muri ko murumviriza ibyo bintu tuzobikira gute none abo badandaza ibyo byuma bavuga ko badugije kubera iki bavuga yuko bagiye kurangura ariko nabo basanga igiciro cyarahindutse mm. yego nonewe nka toma icyo wose aba n'igiki nyine kugira ngo ibintu bisubire ku murongo icyo twose twose leta ibiturabire kuko niwe mubyeyi mukuru dufise na cyane cyane baraba ukuntu iri faranga ryacu iyo bandanye rigira agaciro mm. ndagushimire cyane toma ugire n'ibihe byiza nkanya aha urabyo igitunga cy'ubuhanje ngo gishobora ngo gifite ubudahangagwa ngo gishobora kumva kiri igitungwa rero haragitaho kikiri icyiyumviro jewe intungwa z'uyu muntu nazifatiye mu ndimo baca bambwira ngo nk'umugabo yitwa obadiya yavuze ngo ngo ufashe intungasi wanjye ngo urushyira mu gasho nta n'umunsi n'umwe bigeze bashira mu ruhongore kwera ubu nyine biratubangamiye ubwacu twateye biguma bikoma byonona mm. imirima biguma birya kunyine dufite nayo dukira nayo tumira musaba iki rero n'igiki rero musaba inoke bikintu dusaba burya kiragoye kuko uri kuraraba n'abatware kuva nko ku mukuru w'umutumba kugenda nko ku banyagacimbiri yego uri kurabaraba umengo hariho inzoga baba baranywereye nk'abungere ko nubwo wogenda kubitura ko ntibashobora gutunganiriza bagomba bakurabira rirari mm, ariko hari ababa bakurira bo murabashikira eh, iki nico isanganiro yaje bavuga bati inama isumba ingimba kumbure ababijejwe ngaho imutumba bazoza barabi ingene iryo tegeko ryukororera mu mpongore ritareko rirashirwa mu ngiro abatareko bari kwirikiza baheze bafatirwa ibihano Awasawa bo bakoze kweri kuko eme turarembye dukurikize mm. na gitonye tuvuga batubwira ngo twege turororera mu mpongore ko badafite ibyo turi bworore ngo bo bazifite ibyo borora ngo batoguma borora ngo kandi nitwege twiboshe nta tegeko ryatubujije kuragirana twebwe mm. bisigura ko sawa ndabushimire dudu sawa mm. kuko icyo nibuka twahora turonka ibice bine ku ijana uko tuguze amayinite na eko kashi yo aho rero ndabaye umutunzi hey. niba uko nguze amayinite na eko kashi ariko bazompa ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi hey. hazogeraho nza ndisuma muri ayo baguma bampa emu eko kashi ntiyari bwaze ngo dutunge tubona ikiganiro ni aiwanyu havugwa maki turabandanya twakira abaduhamagara badushikiriza amakuru atandukanye abayenga mu kibano abaduhamagara yo ndabibutse yuko muwandanya mutwakura alo alo mwiriwe neza ubwo dusaba bwo dufasha bukatuzanira ikintu bita ibintu bapomesha impongwa mhm damaze ibigori mba mm. dupomesheje ijya miti ya rokete baduha mu mafarumasi yuko mm. turapompa ntizipfa mm. dutoye ziguma zisubiramo mm-hmm. birasaba yuko batuzanira iyindi miti imeze neza tukapomesha byukuri ivyo bigori tukabona ko vyoba byakize yego kweri icyo nicyo nasaba mm-hmm. urumva impo kabiri mm-hmm. nuko imvura twe tuyironka gake mu gazi cyane si ku rugero rukwiye cyane kandi bajya ba ujya mu menyeshamakuru biba byaratubwira ibihe imyaka ine naho nyura mu itongo kwa papa na mama yahonyoye mm. ni induru mm. uwo mugore twabanye yarantoteje ku buryo nubwo ntamuhira ntashobora gucumbira mu rugo iwanje mm. narabuze ahantu namwe no ku itura mm-hmm. nta muntu wese aramwirukira kugira atunganirizwe mm-hmm. ariko gakwavu muri rijya tegeko rigenga bubakanye hariho ingingo zimwe zimwe yo habaye guhebunkiranira zica zifatwa na sentare we none ntibagutunganirije subira mu gatoya nayo mvuze yuko muri rijya tegeko rigenga abubakanye mm. hariho e, igice cy'itegeko rivuga uko habaye guhemukiranira hagati y'abubakanye e, hari ingingo zica zifatwa zo kugira zitunganiriza uyu cyangwa uriya we none ntacyo wagufashije rero uvuga kubera niyorohereje niwe yagumye agenda mu butungane butandukanye mu rwego hose basanze ko ariwe afite amakosa eh. nguvuga harabuze basanze ko ariwe afite amakosa bacabirekera ngaho nyine mm. ni ukuvuga nk'ubu duhasita n'umwana w'imyaka ine itanu arageze kujya ku ishuri mugabo nta na kimwe yamukorera aguma amwigendeje kuko nyine mm-hmm. rero jewe ukwezi ashaka ahantu no kwitura nko mu ishyirahamwe riyoboka abantu b'abagabo mm. natwe batwumvirize hama twigane ingorane dufise turabona natwe ko twonka abatuvugira abantu b'abagabo ni ukuri ni benshi batotezwa rero ndavuga ko maze imyaka ine ntaho mu itongo iwanje mm, iryo shyirahamwe rirahari uzosimbire umunsi umwe nga ku iradiyo turi kurangira aho rikorera Yo mu Gyasoro. Mhm. Eh kaze rero. Urumva mhm. je kintu mbona. Ye haya nara naritegereye nsanga mustanteri wacu muri komine ya Soro. Mhm. Asha akora ibyo abanyagihugu tugomba. Mhm. maruye yarakwiye agashimwe ndiko ndaraba ibarabara ubu ducamwo ubu maruye yarahimirije abanyagihugu arahakoresha hose mm-hmm. ashije maruye kweri mugabata kuvuga nabo bavugane umusana wo muri komine bisoro bavugane ingene bazoza barakora kaya kabarabara kaya kagenderanire rwazi niko kinjika twe twinjira muri komine bisoro mm. baze baravugana ingene bugakora kugira ni kazi karasiba kujya akoresha iwacu ari dufate byase data wanjye afuma himiriza abanyagihugu twe tuze kuyikorera nta kundi kubera ibyanka bya nk'imvura mhm, urakoze cyane divino eh, ni mu no buyuka bufatira mu gihala kanwa kacyo mm basha turabona ko mwimbuta wogenda neza kwerere ni kanaga gatazi mhm mm Eko Kumurengera ngo abajejwe urimyi bariko baratwumviriza bazobaronderera muti wo gupompa ivyo biharage vyanyu nivyo bigori vyanyu muze muronke umwimbo mwiza. Asha. Uzi ko bazobidukurikirana bazagize neza. Mhm, ndagushimire cyane vyeko. rwaruka turashoboye kabisa rwaruka turashoboye ndabibutsa ko ni ikiganiro ayiwanyu havugwa amaki mutwakure mutubwire muri uno mwanya usigaye mutoyi cyane mutubwire amakuru ndacyarindiriye ko munyakura mubwira amakuru yabaye ngaho iwanyu ariko mukurindira tubanda tubaryoherereza ijoro abavuye ku mirimo itandukanye abamye mu bikorwa byo mu mirima abavuye guturutsa ibitungwa namuri basaba kwitanga kugira ngo kino gice ca mbere muze muronka amanota meza iyo umuvyeyi umuzaniye bilete iriko amanota meza yarakurihiye Minerval araryoherwa cyane rwose ibyo nama nshikiriza jewe n'ibiciro biduga ku munsi ku munsi cyane mm. cyane nk'ibyerekeye umuceri ikiro n'ibihumbi bibiri n'abiri bibiri n'atatu amekiro cy'ifu y'ibisoya igihumbi n'amajana ane mm. ikiro cy'ifu y'ubutenge igihumbi ukibaza ati none iminsi mikora hiza kugera naho biza kugenda gute Eh, kubera isanganiro turakunda kuyumviriza cyane bicitse uca usanga tubabaye mm, sawa nanjye ndagushimire cyane kubona watwakuye kandi mukunda kutwumviriza natwe biraturyohera komera komera ngaho ku isanganiro bandamukiriza rogesi ngaho ibujumbura arakuramukije claude urakitse neza jean bosco natari ikiganiro cyo gutashya mm. na abasanga nabantu babakobwa je je ntibyakunda gushika muga nibagira amacezo babaca baca babafata je nuvuga bashaka ariko barabakubita niko baca batogwa nyina abajeje umutekano mm. amukanyosha nk'uwaruwari yivye telefone uno munsi aba ari kuwa gatanu haruwari atwaye mahera amahera n'igitenge mm. ndabona n'umwari bagiye mbwa nabonye ejo niyo narindi barapakira abantu bashyira batatu n'umudereva w'imoto mm. akaba bane barabe bisubire ko virema rumva abantu bane ku moto usanga rumva ari ngorane kandi bakuze rumva n'ikibazo mm, ku murengira ngo abajejwe umutekano igipolisi bavyumvise bazura baze barakosora ndagushimiye cyane disimasi yatwakuye ari nyabitsinda gakwavu yatwakuye ari mu kanyosha arufosi yatwakuye ari kinyinya juvenal yatwakuye ari mu buyenzi Vieko eh, yatwakuye ari mu muhwazi Bosco yatwakuye ari burambi hamwe na Jean Bosco yatwakuye ari mu kayogoro na Desire rero yatwakuye ari ngamu gisagara Bujumbura yaturangije kino kiganiro mwakoze mwese muri ko muratwumviriza yakoze arufose kubw'Imana ari muhinga bw'ivyuma ngenda kumana Jean Marie Vianney muri kumwe kuri micro ndabasezerera ndabifuriza ijoro ryiza mukanye sase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 bishobotse amaradiyo yodufasha nk'umuntu ugasanga ariko arakubitwa azira ubusa